D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Abdu'l-Bahá ass e Personnage, deen eng eenzegaarteg Stellung an der Geschicht vun der Mënschheet huet. Keng aner Relioun virum Bahá'í Glawen hat eng Figur deen ee ka mat 'Abdu'l-Bahá vergläichen, dass Bahá'u'lláh d'Bahá'í Gemeng no sengem Doud ënnert dem Schutz vun 'Abdu'l-Bahá gesat huet, ass eng onbeschreiflech Gnod. Net nëmmen huet Bahá'u'lláh der Mënschheet eng sublim Offenbarung ginn, mee hien huet hir och säin eegene Jong ginn. An hie sot, dass duerch säi Wëssen a seng Wäisheet d'ganz Mënschheet géif erliicht ginn. Et ass schwéier fir eis och nëmmen eng Iddi vun der Gréisst vum Bahá'í Glawen ze maachen, ouni eis bewosst ze ginn, wéi eng eenzegaarteg Stellung 'Abdu'l-Bahá huet. Fir d'éischt emol ass 'Abdu'l-Bahá de Mëttelpunkt vum Bahá'u'lláh sengem Bündnes. D'Muecht vun dësem Bündnes vereent d'Bahá'í Gemeng a schützt si virun Attacken géint eng Zerdeelung a géint d'Opléisung. Et ass d'Muecht vum Bündnes, déi d'Victoire garantéiert. Am Fong ass et d'Bündnes, wat Bahá'u'lláh mat sengen Unhänger gemaach huet, dat vun eis all verlaangt, dass mer eist Häerz 'Abdu'l-Bahá zoudréien an him voll a ganz trei sinn. Abdu'l-Bahá ass dëst Zentrum, an him no, an no him, esou steet et a sengem Testament, ass et Shoghi Effendi, den Hidder vun der Saach Gottes, deen Zentrum ass, deem mir eis mussen zoudréien. Haut ass Zentrum vum Glawen d'universaalt Haus vun der Gerechtegkeet, wat nom ausdrécklechen Uerder vu Bahá'u'lláh etabléiert gouf a vu kloeren Uweisunge Vun Abdu'l-Bahá an dem Hidder. Zweetens ass Abdu'l-Bahá deen onfeelbaren Ausleeër, Porte-parole oder Interpret, vu Bahá'u'lláh sengem Wuert. Sou grouss ass d'Offenbarung vu Bahá'u'lláh, sou déifgräifend sinn d'Bedeitunge vun all deem wat hie gesot huet, dass hien et fir néideg fonnt huet no him en Ausleeër, en Interpret, ze loossen, an deen hie selwer géif inspiréieren. Am Laf vun de kommende Generatioune kann d'Mënschheet d'Léiere vu Bahá'u'lláh verstoen, andeems si d'Interpretatioune vun 'Abdu'l-Bahá studéieren, déi hien a senge Schrëfte ginn huet. No 'Abdu'l-Bahá ass den Hidder den Ausleeër vu Bahá'u'lláh senge Schrëften. A sengem Wierk gouf d'Aufgab vun der Ausleeung fäerdeg gemaach, a keen huet d'Autoritéit d'Wierder vu Bahá'u'lláh während senger ganzer Zäit z'interpretéieren. Mir mussen eis bewosst sinn, dass doduerch, dass Bahá'u'lláh eis nohimen Ausleeër vu senge Schrëfte gelooss huet, eng Persoun, déi hie selwer genannt huet, datt hien doduerch der Bahá'í Gemeng en immensen Déngscht erwisen huet. Fréier gouf all Relioun an eng sëllege Sekte gedeelt, an dat well et un enger Autoritéit gefeelt huet, zu där all déi Gleeweg sech riichte konnten, wa si sech net eens waren iwwert d'Bedeitung vu Passagen aus hiren hellege Bicher an dëser Zäit. Dogéint. Haut, wann et eng Onsécherheet iwwert d'Bedeitung vun den Texter vu Bahá'u'lláh gëtt, dréint jidderee sech zu den Interpretatioune vum 'Abdu'l-Bahá a vum Hidda. Wann dann nach en Zweifel besteet, kann ee sech un d'universaalt Haus vun der Gerechtegkeet riichten, fir Klorheet ze kréien. Domat bleift also keng Plaz méi, fir sech iwwert de Sënn vun de Léieren ze streiden, an d'Eenheet vum Glawe gëtt esou geschützt. An drëttens ass 'Abdu'l-Bahá dat perfekt Beispill vu sengem Papp senge Léieren. Obschonn mir ni wäerten esou eng Perfektioun erreechen, solle mer awer Abdu'l-Bahá ëmmer als e Modell huelen an eis beméien, sech e Beispill un him ze huelen. Wa mer d'Schrëften zum Thema Léift studéieren, brauche mer eis nëmmen Abdu'l-Bahá zouzedréien an eis un him e Beispill huelen, a mir wäerten d'Essenz vun der Léift an der Frëndlechkeet gesinn. Genausou ass et, wa mer versichen ze verstoen, wat Rengheet, Gerechtegkeet, Opriichtegkeet, Freed a Generositéit bedeiten. Mir brauchen nëmmen säi Liewen ze kucken a mir wäerte gesinn, wéi hien dës Eegeschaften bis zur Perfektioun gewisen huet. Dat wat hien awer besonnesch ausgezeechent huet, war säin Déngscht un der Mënschheet. Den Numm Abdu'l-Bahá heescht Dénger vu Bahá'í, Säi gréisste Wonsch war deen, kënne vun Notzen ze sinn an anere kënnen en Déngscht ze erweisen. An ech si frou, eise Radio Ara Nolauschterer kënnen e Buch ze schenken, an zwar Les voies de la liberté,